Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 7, 1974 Inordinahang pari si Bishop Manolo de los Santos matapos ang dalawang taon, ikalabing dalawa ng Agosto 1994, itinalagang obispo ng Diocese ng Virac si Bishop de los Santos. Magalipas ang isang buwan, Tuluyan ang siyang naordinahang obispo at magpasa hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin sa diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.